Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Բնակարանների հանձնում պաշտպանության բանակի զինծառայողներին։ Խաչքար հուշակոթողի բացման հանդիսավոր արարողություն պատերազմի ընթացքում զոհված զորամասի զինծառայողների հիշատակին։ Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի ամենացորդ նվիրյալներից մեկը՝ Ռուստամ Գասպարյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Շարքայինից չտարբերվող գեներալը, Արցախի հերոս ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ Քրիստափոր Իվանյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Բնակարանների հանձնում Դեկտեմբերի 21-ին Պաշտպանության բանակի եւս 20 զինծառայողներ ապահովել են նորակառույց եւ ժամանակակից բոլոր պահանջներին համապատասխանող բնակարաններով։ Վկայագրերը հասցեատերերին է հանձնել Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կամո Վարդանյանը։ Շնորհավորելով ներկաներին երկար սպասված իրադարձության առիթով պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը վստահություն է հայտնել, որ վերջիններս իրենց ծառայողական պարտականություններն այսուհետ կկատարեն առավել պատասխանատվությամբ ու նվիրվածությամբ։ Բանակի հրամանատարը նաև վստահեցրել է, որ զինծառայողների բնակարանային ապահովման գործընթացը կլինի շարունակական։ Խաչքար ուշակոթողի բացում Գնդապետ Թաթուլ Հայրապետյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասում օրերս հանդիսավոր պայմաններում բացվել է Խաչքար հուշարձան, նվիրված 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի օրերին զորամասի կազմում արտնչած ու հերոսաբար նահատակված քաջորդիների հիշատակին։ Անուն առանուն ներկայացնելով բոլոր անմահներին Տեր Մեսրոբ Քահանա Մկրչյանի եւ Պաշտպանության բանակի ավագ գնդրեց մանավանդ Սարգսակ Մկրչյանի կողմից խաչքարի ոցման կարգ կատարվեց եւ առաստված ուղղված տերունական աղոտ քնչեցվեց։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակում 44-օրյա պատերազմից հետո արդեն ավանդույթ է դարձել զոհված մեր հերոս նահատակների համար տեղադրել հայկական ավանդական խաչքարեր, այդ կերպ հիշելով նրանց։ Եվ ամենակարևորը որպես քրիստոնյա աղոթքով հիշելու նրանց, եւ հետաքրքրականը այն է, որ մենք տեղադրում ենք խաչքարեր եւ նայելով խաչքարին տեսնում ենք, որ այնտեղ չկա Քրիստոս։ Իսկ ինչու Քրիստոս այնտեղ չէ, որովհետեւ Քրիստոս խաչը բարձրանալուց հետո ամենակարևոր հարություն առավ եւ սա մեր քրիստոնեական կյանքի հավատքի կյանքի հիմքն է, որ Քրիստոս ոչ թե խաչի վրա է, այլ հարություն է առել երկնքումը։ Մենք էլ որպես քրիստոնյա հավատում ենք, որ 44 օրյա պատերազմի մեր հերոս նահատակները հարություն են առնելու Քրիստոսի հետ եւ վայելու են երկնային արքայությունը։ Եվ այս հարության ավետիսն է, որ մենք ցանկանում ենք փոխանցել բոլոր հայ ժողովրդի զավակներին։ Այս հարության լույսով ու հույսով թող ուրախանան 44 օրյա պատերազմի հերոս նահատակների ծնողները, հարազատները եւ ամբողջ հայ ազգը։ Այս հարությունը պահի, հավատա նրան եւ վստահ լինի, որ գալու է հայ ժողովրդի հարու հարության օրը, որովհետև խաչելությունից հետո գալիս է անպայման հարությունը։ Զորամասի հրամանատարության նախաձեռնությամբ ու անմիջական ջանքերով կյանքի կոչված խաչքարի բացմանը ներկային զոհված տղաների հարազատներն ու մարտական ընկերները, զինվորականներ ու հասարակության տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչներ։ Անդրադարձ է կատարվել 44-օրյա պատերազմում ճակատային գծի բոլոր ուղություններում Զորամասի կողմից իրականացված բարթագույն մարտական խնդիրներին եւ արձանագրվել այսօր շարքում գտնող զինվորականների պատրաստակամությունը նրանց թողաճառանգությանն ու պատգամներին ամեն գնով տեր կանգնելու առումով։ Լսենք գնդապետ Նուրար Մկրչյանին եւ փոխգնդապետ Էդգար Ավալյանին։ Մեր զորված տղաների հիշատակը հավերժացնող հաճքարը, որի բացման արողությանը պատիվ ունենք մասնակցելու այսօր, հանդիսանում է ոչ միայն տանկային բրիգադի անվեհեր մարտիկների կենաց մաղու պայքարի ողջերեն մարմնավորումը, այլև խորհրդանիշն է մեր ժողովրդի հարատև գոյապարտի ընդդեմ դարավոր թշնամու։ Այս հաճքար հուշարձանն անշուշտ մի աներևույթ հոգևոր ուժով անցյալը կապում է ներկայի հետ եւ նոր ուղիներ հարթում ապագայի համար։ Այո, անցյալի հիշատակները համակարգ կապված անդառնալի կորուսյան վշտով, բայց եւ իրենց հերոսականությամբ այսօր ուժը կորով են տալիս մեզ, անտրտունչ հաղթահարելու մեր արջև ծառացած բոլոր դժվարությունները։ Ողենիշ են մեզ համար, որ เป զի ապագան կառուցենք ավելի ամուր հիմքերի վրա, քանզի անմահների հրամայականը պայքար միջև վերջ։ Բոլոր ժամանակներում հայոց իրականության մեջ որևէ սակարկման ենթակա լինել չի կարող։ Մեր նպատակն է նաև այսօրը ավանդույթ դարձնել նոր սերնդի համար, որպեսզի նրանք շարունակեն խնկարկել մեր հերոս նահատակների հիշատակը։ Իսկ հիշել անցյալն ու նրանց, ովքեր մշակել էին կյանքի ու մահվան սեփական կարգախոսը, նշանակում է ներկայիս ու գալիք սերունդներին դաստիարակել ազատատենչ ու անկախ ապրելու ոգով, միաժամանակ ապահովելով ազգի գոյի հարատևումը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Զորամասի հրանտարական կազմի եւ հատկապես Զորամասի հրանտարի կողմից միտք է առաջացել, որպիսի մեր նահատակված ընկերների հիշատակի համար զորամասում անպայմանորեն տեղադրվի խաչքար հուշակոթող մեր զինծառայողների եւ ինչու՞ չէ գալիք սերունդների մոտ նրանց հիշողությունը միշտ վառ պահելու եւ առհասարակ մեր մարտական ընկերներին մեր սրտերում միշտ պահելու համար։ Ծրագիրը իրականացվել է հրանտարի եւ հրանտարական կազմի կողմից եւ այսօր զորամասում կազմակերպվեց եւ իրականացվեց խաչքարի օրնության առողությունը, որի ներկա են մեր նահատակված ընկերների ծնողները, հարազատները, բարեկամները, դպրոցների աշակերտները կազմակերպական կազմը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ եւ իհարկե զորամասի ողջ անձնակազմը։ Մեզ համար մեծ պատիվ է նման արարողություններ կազմակերպելը եւ առհասարակ այն բոլոր միջոցառումները, որոնք կապված են մեր զոհված հերոս եղբայրների հետ, մենք մեծ պատասխանատվությամբ եւ պատվախնդրությամբ իրականացնում ենք, որպեսզի նրանց հիշողությունները միշտ բար մնա մեր սրտերում եւ մենք ամեն րոպե հիշենք նրանց կատարած սխրանքները եւ պարտավորված ձեւով շարունակենք նրանց կիսատ թողած գործերը Բարձր գնահատելով հանուն հայրենիքի նահատակված բոլոր նվիրյալների դերը, Խաչքար Ուշակոթոյի բացմանը ելույթ ունեցողներն ու տղաների հարազատները գաղափարի իրականացումը կարևորեցին ոչ միայն հերոս տղաների հիշատակը գնահատելու, այլև նրանց օրինակով ապագա հայրենաց պաշտպաններ դաստիարակելու տեսանկյունից։ Լսենք Մուրադ Ասրյանին քիչ առաջ շնորհակալություն հայտնեցի այս հուշակարի եւ կառուցման եւ բացման բոլոր նախաձեռնողներին, որը իհարկե այնքան մեծ նշանակություն ունի մեր անմահացած տողորանց համար, ինչքան ապագա սերունդի դաստիարակության համար, հենց այս մտքից ելնելով եւ դրա մեջ տեսնում եմ հիշարժան կարեւորություն, որ մեր ապագա սերունդներին դաստիարակելով վար օրինակով։ Դրա համար կրկին էլի իմ շնորհակալությունս բերում եմ նախաձեռնողներին, կառուցողներին, տեղադրողներին եւ ինչու՞ չէ կրկին ու կրկին մեր զավակներին, հիշողներին։ Ժանկետային զինծառայողներ Արեն Աղաջանյանն ու Ալեք Հայկյանը երբեք չմոռանալով իրենց բաժին հասած անդառնալի կորուստի ծանրությունը, բայց նաև հոգու խորքում հաղթարելով բազում դժվարություններ, շարունակում են հերոսացած ծնողների անավարտ առաքելությունը, վստահեցնելով, որ ամեն ինչ անելու է նրանց արժանի հետնորդները դառնալու համար։ Ես հպարտն որ ծառայում եմ տանկային զորամասում, իմ հոր զորամասում, մայոր Արմեն Աղաջյանի զորամասում եւ հպարտորեն կատարում եմ իր կիսաստողած գործերը։ Միշտ է պատրաստ եմ։ Ես Ալեք Նիկոլայ Հայկյանս հրշատ հպարտ եմ, որ ունեցել եմ նման հերոս ծնող եւ հպարտ եմ, որ պատու կատարվեմ նրա կիսաթողած գործը։ Խաչքարի բացումը մեծ կարեւորություն ունի անձամբ զինակոչիկների կյանքում, որովհետեւ հենց նրանց խարակների հիման վրա մենք դաստիարակվում ենք, լցում ենք մարտական հոգով եւ պատրաստ ենք նրանց կիսաթողած գործը շարունակելու։ Հավելենք, որ Խաչքար ուշակոթողի բացմանը ենթաշև զորամասերի դպրոցականները ներկայացան տղաների նվիրված բանաստեղծական կատարումներով իսկ միջոցառումը եզրափակվեց զինծառայողների հանդիսավոր շարանցումով։ Հայրենիքի ամնացորդ Նիվիրյալը Արցախի հերոս ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ Ռուստամ Գասպարյանը Արցախյան ազգային ազատագրական երեք պատերազմի մասնակիցն ու հայրենիքի ամնացորդ նվիրյալներից մեկն է։ Մարտ որ Զինվորի կողքին հակառակորդի դեմ անսանսան կանգնելն իր տարերքներ համարում։ Ռուստամ Գասպարյանը դեռևս 1988 թվականին հայրենի Ջանֆիդա գյուղում մի խումբ կամավորականների հետ ստեղծում է Սև Հովաժջոկատը եւ գալիս Արցախ։ Մասնակցել է Շաումյանի եւ Հադրութի շրջանների ինքնապաշտպանական մարտերին, իսկ այնուհետև իր հնարավորություններից ավելին արել Սանասարի, Վարանդայի եւ Արցախի այլ տարածքների ազատագրման համար յուրաքանչյուր մարտից առաջ գիտակցելով, որ դա իր եւ իր մյուս տղաների համար կարող է եւ վերջինը լինել։ Առաջիններից մեկը կարել է Սուջանֆիդաներ, որ ունեցավ իր շտաբը, իր ջոկատը, Գարիբեկ ծովեքը դրեցին իրանց անձնականը, մի կողմ իրանց ընտանիքը, մի կողմ իրանց նվիրեցին ազգին։ Ամեն գալուց չեն իմանում, որ մեկը պետք է հետ է թաղտեղից, որ մեկն է մնալու ստեղ։ Հարկ մեր բոլոր ընկած եղբայրներին, ովքեր կյանքի գնով, անշահախնդիր ձևով զենք վերցրեցին, պաշտպանեցին մեր ազգը, մեր նամուս թասիբը, մեր հողոջուրը, մեր սրբությունը։ Եղբոր Սերոբ Գասպարյանի խոսքերով անչափ նվիրված էր հայրենիքին ու նրա անմիմյանքյանը։ Նաև իր նախնիների վրեժը լուծելու ծարավ ուներ ինչն էլ ոգի էր տալիս հրամանատարին ճիշտ հասկանալու իրադարձությունների բնույթը եւ կրվի դաշտում վստահորեն առաջնորդել իր ջոկատը։ Ռուստամ Գասպարյանն Արցախյան առաջին պատերազմից հետո էլ չլքեց բանակի շարքերը։ Մինչև 2000 թվականը նա զինված ուժերով զբաղեցնում էր հրամանատարական տարբեր պաշտոններ։ Հայկական բնագծերի ուղությամբ ճշնամու յուրաքանչյուր դիվերսիոներ թափանցման փորձ հոթորկում էր հրամանատարի ոգին։ Ուժամիրի ընթացքում նա արդեն առաջնագծում էր։ Սև հովաշ ջոկատի հրամանատարն իր տղաների հետ առաջնագծում էր նաև ապրիլյան քարորիա մարտական գործողությունների ժամանակ։ Մեկ ամիս նա չի լքել դիրքերը։ Մնացել է առաջնագծում մարտական հերթապահություն իրականացնել եւ անառիկ պայել հայրենիքի սահմանները։ Խնդիրը մեր դեմ դրած առաջադրանքը մարտական խնդիրը երազանց կատարեցինք, արժանացանք թե Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության, թե Ղարաբաղի պաշտպանական շրջանի հրամանատարության եւ պարգևներին եւ շնորհակալագրերին եւ պատվոգրերին եւ խրախուսանքներին։ Մարտական ընկերներն Այդի Սաֆարյանն ու Վարդան Մկոյանը վստահեցնում են, որ իրենց հրամանատարը խիստ էր ու պահանջկոտ, բայց նաև անսահման բարի սիրտ ուներ։ 2020 թվականի սեպտեմբերին իր 120 զինվորների հետ միասին Ռուստամ Գասպարյանն էլ մեկնեց պատերազմ։ Մասնակցեց նախքարվաճառի մարտերին, այնուհետև իր ցանկությամբ հոկտեմբերի 11-ին տեղափոխվեց Հադրուտ։ Մարտական ընկերների խոսքով իր հրամանատարը Գերմարկային ջանքեր էր գործադրում արդեն իսկ հակառակորդի վերահսկողության տակ հայտնված հադրութի հետ վերադարձնելու համար։ Ռուստամ Գասպարյանը ծնվել է 1961 թվականի ապրիլի 11-ին Արմավիրի մարզի Ջանֆիտա գյուղում։ Ազգային ժողովի երկու գումարման խորհրդարանների падգամավոր ամիսներ անց կբոլորեր ծննդյան 60-ամյակը։ Եվ այդ հանգամանքը հաշվի առնելով կարող էր առանց պատճառաբանությունների չմեկնել ռազմաճակատ։ Սակայն 44-օրյա պատերազմը դարձյալ փոթորկեց հրամանատարի սիրտը։ Ժամիրի ընթացքում նա հավաքեց իր զինվորներին եւ պատգամեց առանց վարանելու մեկնել Արցախ։ Ես խնդրում եմ ձեզ, ներսաբը տանեմ։ Շատ զգուշ եք դառնում, շատ ու շատ իրեք դառնում։ Այս այս պիլոտիկները ուզում ես խրամատում եղի, ուզում ես որտեղ եղի։ Ձեր ուշքումիկը խնդրում եմ տղեք վերև օդ։ Պատմում են, որ Սև Հովազի հրամանատարը վտանգի պահի միայնակ էր ճշնամուն ընթարաշ գնում, դիկունքում թողնելով իր տղաներին, այդպես գոնե ինչ որ կերպ պաշտպանելով նրանց կյանքը։ Ռուստամ Գասպարյանի համար թանկ էր յուրաքանչյուր զինվորի կյանքը, բայց անգին էր հայրենիքը, եւ դրա համար նա ոչինչ չխնայեց։ Ռազմաճակատ մեկնեց երկու ворթիների, եղբոր եւ եղբոր որդու հետ միասին։ Պայքարեց եւ ավակ որդու Ռաֆայել Գասպարյանի հետ հոկտեմբերի 15-ին հադրութի համար մղվող մարտերում ացու վիրավորում ստացավ անօթաչու երթերի հարվածից։ Հարազատ Ջանֆիդա գյուղում օրեր առաջ բացվել է նրա կիսանդրին եւ հուշակար նվիրված հայրենիքի համար նահատակված բոլոր Ջանֆիդայիների հիշատակին։ Արցախի հանրապետության նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի հրամանագրով Ռուստամ Գասպարյանի ջոկատի տղաներն ու ռազմական գործողությունների մասնակցած գյուղի նվիրյալները հետմահու ապարքեվատրվեցին պատվոգրերով ու մեդալներով։ Ռուստամ Գասպարյանը եւ իր նման հայրենիքները ընդմիշտ օրինակ են հանդիսանալու գալիք սերունդների համար եւ հայրենիքի պաշտպանության գործում նրանց պայքարը մշտական ուղենիշ է լինելու։ շարքայինից չտարբերվող գեներալը։ Անցնող շաբաթ հայ ռազմական գործիչ Արցախյան ազատամարտի նվիրյալ Քրիստափոր Իվանի Իվանյանը կբոլորեր ծննդյան 101-ամյակը։ Ծնվել է 1920 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Թիֆլիս քաղաքում։ Նախ սովորել է Թիբիլիսիի հրետանային ուսումնարանը, ապա Մոսկվայի Ֆրունզե Յանմար ռազմական ակադեմիան եւ Լենինգրադի Զինվորական օկրուգի հրետանային ակադեմիայի բարձրագույն դասընթացները։ 1938-ից 1978 թվականներին ծառայել է ԽՍՀՄ զինված ուժերում մասնակցել հայրենական մեծ պատերազմին, զբաղեցրել տարբեր հրամանատարական պաշտոններ։ Մեծ հայրենականում ցուցաբերած սխրանքների համար Իվանյանն արժանացել է շուրջ 40 շքանշանների եւ մեդալների։ 1992 թվականին, երբ հայկական ուժերը պաշտպանական ծանր մարտերի էին ուղում, 72-ամյա զինվորականը ժամանել է Արցախ։ Նա շատ արագ կարողացավ շահել Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերի զինվորների եւ հրամանատարների վստահությունը։ Արցախում բոլորը գիտեին, որ եթե ռազմական գործողությունները պլանավորում կամ իրականացնում էր Զորավար Իվանյանը, ապա հաջողությունը իր աշխավորված էր։ Արդեն ներկայիս Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում լեգենդար զորավարի հիշատակի օրվա արդիվ ծայգներ են խոնարհվել նրա հուշարձանին, փաստելով, որ հայ ժողովուրդը միշտ վառ է պահում իր փառապան զավակի հիշատակը։ Միջոցառման մասնակիցները անդրադարձել են մեծանուն հայի կյանքին ու գործունեությանը, զինվորականի ու հրամանատարի անցած ճանապարհին։ Հասարակ շարքայինից չտարբերվող գեներալ, մասնավորապես այսպես են նկարագրում Իվանյանին, ասում են շատ բարձր, սրտացավ ու կարեկցող Ապրելով հայրենիքից հեռու 72-ամյա պաշտոնաթող գեներալը չկարողացավ անտարբեր մնալ Արցախի ստացվող լուրերից։ Նա եկավ որտեղում ցանոթանա իրավիճակին, եկավ ու մնաց։ Խորթային բանակից ստացած իմ գիտելիքները ես պարտավոր էի ոչ թե թաղել ինձ հետ, այլ տալ իմ ժողովրդին։ Չէ որ ես հայ եմ եւ կոչումով մի մարդ, ով տիրապետում է ռազմական գործին։ Եվ հենց այնպես ապահով ապրել Սանկտ Պետերբուրգում կնոջս թորնիկներից հետ ես պարզապես չուզեցի ասում էր 72-ամյա գեներալը։ Չնայած տարիքին նրան կարելի էր տեսնել ամենուր, եւ ռազմաճակատի առաջին գծում եւ թիկունքային ապահովման կետերում։ Նա մասնակցել է մեծ ու փոքր հարձակողական ու պաշտպանողական գրեթե բոլոր գործողությունների մշակմանը, հետևակի գործողությունների հրետանային աջակցությունը ղեկավարելուն։ Իսկ դաթարի պահերին ամիջապես հրամատներում կազմակերպել է մարտիկների ուսուցումը։ Ռազմական գործողությունների ամենածանր ժամանակահատվածում Քրիստափոր Իվանյանը ստեղծեց Արցախում առաջին ռազմական հաստատությունը՝ հրետանային ուսումնական կենտրոնը։ Նորաստեղծ ուսումնական կենտրոնում արդեն 1992-ի աշնանը կազմակերպվեցին պաշտպանական շրջանների հրետանու պետերի 7-օրյա ուսումնական հավաքներ։ Դերդասավանդողներ չկային, միայն Իվանյաններ, բայց մեկ շաբաթում հրետանային գործի այնքան նորություններ սովորեցրեց, այնքան գիտելիքներ հաղորդեց, որ բոլորը համոզվեցին՝ մարտադաշտից լսարան բերելը ճիշտ էր։ Дорогие офицеры, вы напряженно работали для того, чтобы освоить артиллерийско-стрелковую подготовку, огневую службу и артиллерийскую разведку.